archivo de la memoria. En 2014 se compleix el centenario del començament de la Primera Guerra Mundial. una guerra, com es va dir en aquell moment, per acabar amb totes les guerres. Un conflicte global i total per aire, mar i terra on van morir més de 10 milions de persones. Un espant on nous avenços tecnològics com els tancs, els avions i les armes químiques convivirem en la guerra del cos a cos on les trinxeres es convertiren en veritables tombes per a centenars de milers de joves europeus. Especialment sanguinari fou el front occidental establit entre les fronteres de França amb Bèlgica i l'imperi alemà, on es va enquistar durant anys una línia de conflicte on s'arribaren a donar batalles amb més de 300.000 baixes dels dos costats. Espanya es va mantindre com un país neutral, la qual cosa no va evitar que molts espanyols es vegueren atrapats entre els dos fronts, enmig d'una guerra que no era la seva. La majoria eren immigrants que pretenien suplir la mancança de mà d'obra provocada per l'allistament i la mort dels joves nacionals, com anem a veure en el cas dels germans de Sella, Francisco i Salvador Alemany. Fugint de la misèria del món rural espanyol, acabaren en l'infern de la Gran Guerra Europea. Els germans alemany en la Primera Guerra Mundial. Amb els joves lluitant en el front, quasi 1,3 milions de soldats morts i centenars de milers de ferits després de quatre anys de conflicte, França havia perdut en 1918 una generació sencera de barons. Per aquelles mateixes dates, el món rural espanyol era ja un clar emissor d'emigrants, que aprofitaren l'efecte cridada d'un país amb necessitat de mà d'obra per al camp i la indústria. La guerra no va ser obstacle per a que molts joves com els germans alemany decidiren emprendre l'aventura de l'emigració al país veí, on acabaren treballant, possiblement com a picapedrers, en el nord-est de França, molt a prop del front de batalla. Des de la seva arribada en primavera, escrivien habitualment a la família, però en juliol es va fer el silenci. En aquelles dates, el front occidental estava patint una gran ofensiva alemana i després de mesos sense notícies, els familiars començaren a temer el pitjor. L'última esperança es trobava a Madrid, on el rei Alfons XIII havia organitzat al Palau Reial l'anomenada Oficina Pro Cautivos, que tenia com a objectiu contactar i repatriar a espanyols apressats en la guerra. L'oficina que va arribar a rebre més de 400 sol·licituds al dia i on treballaven mig centenar de funcionaris, diplomàtics i periodistes, es va convertir en un referent internacional d'ajuda humanitària. La humil família alemany, seguint el procediment estipulat, es va decidir a escriure des de Sella directament al rei. El periòdic El Liberal, que es va fer resó de la notícia amb l'impactant títol «De los muertos vuelven», ho va contar d'aquesta manera – La redacción de la carta fue un problema que preocupó algunos días al pueblo. Hay que interesar al rey, hay que tocarle en el corazón, hay que decirle que por los que se pregunta son españoles, buenos muchachos, honrados labriegos que cuando vivían en el pueblo hacían labor patriótica porque trabajaban y obligaban a la tierra a producir riqueza. No era menester decir tanto. No se podía distraer la atención del rey con palabras ociosas. ¿Para qué más que referir el hecho si de él se desprendía todo lo demás? Y si en las líneas de la carta se vería la inquietud de los que lloraban la ausencia de los brazos jóvenes que sostenían el hogar que habitaban los abuelos. Después de mesos ser respuesta, el 28 de septiembre de 1918, quasi dos meses antes de que acabara oficialmente la guerra, una carta de correos va a arribar al pueblo proveniente del Palau Reial. La noticia se supo a los pocos minutos en todo el pueblo, y todo el pueblo acudió a la casa de los alemán para saber qué nuevas contenía aquella carta escrita a máquina de la secretaria particular del rey, en el cual se referían las gestiones hechas por la Oficina de Investigaciones. De ella se deduce que los hermanos alemán estaban actualmente en poder de los alemanes y que el gobierno alemán ya les ha autorizado para volver a España. Francisco y Salvador eren vius. En realidad habían sido apressats cuando un d'ells estaba ingresado al hospital a causa de un accidente laboral. La invasión alemana en Francia les va a convertir en presoners y foren deportados a un camp de concentración en las inmediaciones de Cambrai, des d'on no pogueren comunicar-se amb la seva família fins que no hi va intervindre la diplomàcia espanyola. Tot i la crema i destrucció de ciutats per part dels alemans i l'epidèmia de grip que afectava els camps de refugiats i de presoners, la seva història va tindre un final feliç i els germans tornaren a Sella. Però els alemanys no foren els únics. Acabada la guerra, França va seguir necessitant mà d'obra i molts espanyols no desaprofitaren l'ocasió. Joves de Sella, com Ramon Climent, treballaren en les faenes de reconstrucció més dures, que inclogueren la neteja de les restes de les batalles i la desactivació de les bombes sense esclatar, d'una guerra mal cicatrizada que tornaria a obrir les ferides dècades després. Els germans alemanys en la Primera Guerra Mundial. Un programa del Archivo de la Memoria... Peracabiló Radio.